Սերգեյ Մարկոսյան Արցախյան անեկդոտներ Աղջիկատար Ուհանը Հթրքեցը մի մարդու երկու աղջիկայինում Կնեգի մին աղջիկերա պիրում Մարդն էլ սրա երան շատ դիլ խորատերնում Հնգերուկն էլ վրսկանը մն սրա կնեգի զադվալա հրծփորձուն անում ասում աշկտ լույս Ուհան Արա քանի հողատերավ։ Դե երկու աղջիկ, մինել մի կուջուր աղջիկ, տական դուսակյամ ուհանամ։ Միացում Ղարաբաղյան շարժման առաջին ամիսներին, երբ փոքրիկ արտակից նողները օրեր շարունակ Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում մասնակցում էին միտինգներին ու բոլորի պես վանկարկում Ղարաբաղ, Հայաստան, միացում կարգախոսները, գիշերը վերադառնում են տուն եւ կամացուկ ծեցում դուռը։ Ո՞վ է։ Դրան հետևից քնած հարցնում է փոքրիկ արտակը։ Մաման է, պապան է, դերևս միտինգի կարգախոսների ոչով պատասխանում են ծնողները։ Լենինը իմ հայրն է։ Կուսակցության Բաքվի քաղկոմի հանրարարությամբ Գործարաններից մեկի արտադրությունում աշխատող հայ եւ ադրբեջանցի ազգությամբ երկու բանվորներ են ուղարկում կուսակցության շարքերն ընդունվող հանձնաժողովի նիստին։ Երաշխավորվում են Լևոնն ու Մամեդը, որոնք պետք է կոմունիստներ ձեռնադրվեին։ Առաջինը ներս է մտնում Լևոնը։ Վարպետ Լևոն, դու հետաքրքրում ես մեր կուսակցության քաղաքականությամբ։ Թերթից, բանից, իսկի կարդում ես։ Չէ, չեմ կարդում, մեղավոր ասում է բանվորը։ Դե գիտեք, հազիվ աշխատանքից հասցնում են վերադառնալ տուն, ճաշել, հանգստանալ, ժամանակ չի մնում էլի թերթ կարդալու համար, դժվար է գործերս։ Հա, դե լավ, լավ, ոչինչ, ոչինչ։ Իսկ դու գիտես թե ով է Լենինը։ Բա ինչու՞ չգիտեմ, Լենինը իմ հայրն է։ Պատասխանը շատ է գոհացնում հանձնախմբին եւ նրան ընդունում են կուսակցության շարքերը։ Մամեդ, լսիր, նախասենակում սпасող ընկերոջը նախապատրաստում է Լևոնը։ Երկու հարց կտան քեզ։ Առաջինին կպատասխանես, որ ժամանակը չի հերիքում։ Իսկ եթե հարցնեն, թե Լենինով է, կասես, որ իմ հայրն է։ Հասկացար։ Հա, հա, Լևոն Գարդաշ, հա։ Հանձնախմբի այն հարցին, թե թերթեր ընթերցում է Մամեդը, սա խոստովանում է, որ ժամանակ չի ունենում, որ դե մի քիչ էլ անգրագետ է։ Դե ոչինչ, ոչինչ, Մամեդ կարդաշ։ Իսկ կարող ես ասել թե ով է Լենինը։ Հա, բա, բա չեմ կարող ասում Լենինը։ Լենինը բա մեր Լևոնի բաբան է, էլի, հերը, հերը։ Հարսի խոստովանանքը Մի քասի փշնացուտան մի թազա անխոս հարտնայնում։ Սահանցել մին էշայնում։ Դե քասի բննուլի տրանը որիշ հեյվան չինում։ Առաջին օրվայրի գնովր կյամա Ունտունված կարգի համաձայն այս թազա անխոս հարտնը վեր յուրան պատրոնն վնները լավանոմա դրան շատ դուրակյամ ասմա հարտնես ջանեն մատաղենիմ էսա վեր մերեշ ծնե կորնակտլականը յուրան Էս հարթն էլ վշտանամ ավեջբերում թա։ Է հապա քորակը հինչմանում դու վրսախ կենաս։ Ինձ դա համեշուս համ քորակ։ Հատե տիպիներ։ Իտիմին հարթնել այնում ամատրան քաղաքում ապրելիս։ Էդ թազա հարթնը վեր պատրոնեն աչվն լավանամա։ Պատրոնը մին իցունանոս ատինում հարթն ցերքին։ Սա էշխնյաց ցեխևնն լալվանում։ Պատրոնը էլայամին 50-անոս տամ հարթնեն։ Համել հրցնում է Հարժ ջան, ել ինչ սոզում։ Սրտդ օզացնասը կադարին։ Արտնել թա պապա օրիշ պեն չմոզու։ Լեհա 4 վննան է բիդիշ։ Սրտաբաց զրույց Հայ-թուրքական հարաբերությունների նկատելի սրման օրերին 1988 թվականին հանդիպում են թրկաբնակ Աղդամի հարևանող Ասկերանցի Մեսրոպն ու Ստեփանակերտի վաճագանը։ Մեսրոպ, որ աղդամից թուրքերը հարձակվեն ձեր դիրքերի վրա, քանի ժամ կկարողանաք դիմադրել։ Դե մի 3 ժամ հաստատ կդիմադրենք, հա։ Հա, այդ շատ լավ է։ Ինչով է լավ, հետաքրքրում է ասկերանցին։ Դե 3 ժամում մենք կհասցնենք Լաչինի միջանցքով անցնել Հայաստանի սահմանը, բարձաբանում է Ստեփանակերտցին։ Անալի հացը Շոշեցի բուդիապան ժնգելով հացահոտում, այնքան արագ ու հաճույքով, որ հարսը չի հասնում սրա հետևից։ Բուդին 17-րդ ժնգալով հացնել ուտելուց հետո դիմում է կապ ու կրտինքի մեջ կորած հաց թխող հարսին։ Աղջի, այդ հացի մեջ աղ մի քիչ շատացրու էլի, բա ոնց որ անալի է կերածուս։ Հիշվող նվերը Պահեստապետ Սոկրատը դժվար հայթայթող զուգարանի թուղթ է ուղարկել իր պետի ընտանիքին։ Մի քանի օր անց երթուղային ավտոբուսում Սոկրատը հանդիպում է պետի կնոջը։ Տիկին, ստացաք իմ ուղարկած զուգարանի թուղթը։ Վայ, շատ շնորհակալ եմ Սոկրատ ջան։ Հա, ամեն օգտագործելիս հիշում ենք քեզ։ Գիդին արազատեսնում Դիհրվեցը գիդին քշերը հրազումը տեսնումա որ յուրան կնեգ է տկլոր շինմաչավ վազատամ ժողովրդը քրքզամա գիդին զյուրտնանամա հապր մտքում կնգանը գոլողտակ ընկյամ կնեգ կոնիլաս դղան լոքատամ երկնում աշկերը պլշում մարտին իրա թա արա դու շաշյուս ինչ պտալես քս գիդին յուրան տեսած արազը պատմում ասրան մհտը թխում կնգանը համնհտնելասմա շանտու կնեգ Այդ վերիմ ռազմը ստիպեներ ես անում, ակու ռազմը թին չեր կանիս։ Էշի ես մհենք թատու։ Հրութղծը մեղագը ամար վատապին խոթարք է գնում, իր ավանակին կապում հսկա ընկուզեն ու շվակում, իսկ ինքը պատրաստում ողջ օրը այդ տապիտակ խոթարելու։ Այեշ, գործը սկսելուց առաջ դիմում է իր չոր կոտանում։ Դու ողջ օրը ծառի շվակում քեզ համար պիտի հանգստանաս, ես էլ ստապին, քրտինքս կողած պիտի չարչարվեմ, հիմա չեմ հասկանում։ Էշի ես եմ թե դու։ Տուն չեկող տավարը Ստեփանակերտից սազանդարների մի խումբ հravirում են նենգի նվակելու տեղի ունենալի քարսանիկին։ Երեկոյան ժամը 5-ն է հարսանքավորները չկան։ Ժամը 6-ն է հարսանքավորները չկան։ 7-ն է չկան։ Ի վերջո սազանդարների հավաքը համբերությունը հատած դիմում է Պեսայի հորը։ Ձեր հարսանիքը բա չենք սկսում։ Դեռ շուտ է վարպետ։ Բա, ա ոնց է շուտ։ Զարմանում է դամքաշը։ Արդեն երեկոյան ժամը 8-ն է։ Դե գիտեք, բացատրում է հարցանքատերը։ Մինչև դաշտից գյուղացիք վերադառնան, մինչև տավարը արոտից գատուն, Իա, զարմանում է դամքաշը։ Այ մարդ, ասենք տավարը ես եմ, տուն չեկա, ուրեմն հարսանիքը չպիտի սկսեք։ Չէ, բալաջան, մեր տավարը խելոք է։ Գալիս է։ Ես էլ Գևորգովն եմ։ Տարիներ առաջ, երբ Ղարաբաղի ղեկավար մարմիններում պաշտոններ էին գրավել Բաքվից ուղարկված ազգանվափող հայ էմիսարները մարզային դատախազի պաշտոնում նշանակվում է Ոմն Սամվելով, Փոքրամարմին, Հարբեցող եւ Վախկոտ միազնավորություն։ Ուշ երեկոյան, երբ սա միայնակ դատախազական համազգեստում պճնված մութ մայթով իր տան կողներ քայլում, դեմը կանգնում է հարփած մի բանվոր։ Սամվելովից քաղաքավարությամբ լուցկի է խնդրում ծխախոտը կպցնելու երբ մթան մեջ ոցավարում է լուցկին, փայլում է դատախազի համազգեստի դեղնավուն տարբերանշանները։ Կարծելով, թե դեմը անտարապահ է կանգնած, հարփած ու ուրախացած դիմում է նրան. «Վայ, վայ, ախպեր ցավը տանեմ, աբեշի գյուս»։ Ահա ես ինչ լավ ուրքս տսե։ Ցավը տանեմ։ Ահ ինչ կնի վեր ինձ հետ մի մաշին փաթ բիրիս, հա։ Ինչ աբեշիկ Խոսողին ընդհատում է սա. Ես մարզի դատախազ Սամվելովն եմ։ Սամվելովը։ Ադևր դու Սամվելովն ես։ Ես էլ մարզկոմի առաջին քարտուղար Գևորգովն եմ։ Ասում է ապա ճոճվելով ու ոտը ոտին գցելով ճանապարհը շարունակում հարթեցողը։ Կանգանը փսակվել է։ Մեն հելեւուր մարդ մռնել է վախտը վերկյամա, կանչմա յուրան կնգանը քշտին նստացնում ասմա ակնեք։ Սորե քուցես մռնլականում։ Պաս գյուդումն վերինձանա յետը մարդու ուսքիննական։ Ասելիսն ավեր կինալի հինիս։ Մերեն տուտու շղջանեմ կքինիս։ Է այ մարդ, բախե միներ կորշուտ չսասալ։ Ես էլ արդեն մր Երևան տնգլ բալաբեկին խոսքեմ տվալ։ աչքի գրողը։ Մեր գրողներից մեկը մի անգամ հյուր է ընկնում Ղարաբաղի գյուղերից մեկում, նրանց անոթացնում են գյուղի ամենատարեց խլղավոր այաներից մեկի հետ։ Այս պարավը մեր գրողի հետ ծանոթանալուց հետո հարցնում է. «Բալաջան, ջանս կմատախ, բա ինչ փշակ ուս»։ «Այա, կիրող մե, կիրող»։ «Ինչ, կիրող»։ Զարմանում է պարավը։ «Յանի աշկու կիրող»։ Տրամվայն ու Սոֆի Լորենը։ Ստեփանակեցի երկու երիտասարդ ընկերներ հանդիպում են փողոցում։ Աշոտ, ակշերս մի լավ առազմ տցալ։ Իբր մեր քաղաքը տրամվայի լինե ենք ցալ, ես էլ սախշերը հենեմլա տրամվայով կտացնիլիս։ Արա պայես վեր գիտաս ինչում տսա։ Ասում է երկրորդ ու պատմում։ Քշերվա գսին, մորն գլոխ քոնիլած, մինել տստամ տորնու կամաստ գցին։ Երեմ կացալ տորնը պես լալ տսալ Սոֆի Լորենը։ Ասիմ ինչայել ալ Սոֆիլուրին, թա եկալմ քշերս քզդետ անցկցնեմ։ Լեհամին պատար զրուցն քրալ պրծալ, տստամ տոր նորից թկցին։ Պեցանիմ տեսնամ մինգել լոլա բրիջիտանա։ Կասիմ ինչայել ալ լորե բրիջիտա, թա եկալմ կողքդ։ Կասիմ ներիր լոլա բրիջիտա, միհենք զանետին էկուսկի գաս։ Արա հատե տի փախլսե, կարմ չիրին զանգտայիր տրանալ գրգրիմ կոշտոս զանգմ տվալ, զանգմ տվալ, այնքան էլ զանգմ տվալ։ Ինքն էլ մի քանի հետ է։ Ձեր տնցեք ասալն, էնա տրամվայով կտացնիլիս։ Սարսաղը Հթրկեցը մի սարսաղ մինոր տանմա իրանց էծի կովնու էշի հանդիմ պահե։ Ինքն էլ պարկումա թատինջանա քունավանցնում, վեր երակնում, եշմա տեսնում ոչ մին հեյվան ըրվամչ։ Թումբանցենը տամ յուրան հորը ասմա. «Հե ապա, հե ապա»։ Հարիթա հեյ, հեյ, ապա, էծը կորալա, կովնել իրվամ չի, էշի եկալ չի տուն։ Սարսախշան տղա, գործնական հորդոր։ Մամեդ, Հեյդար Ալիևը հովա, ահինգիդան հովա։ Հատե վեր գիրեգյորիս նհտեկացնիր աղդամա բազարը, առուտուրնելի ընդը կգիդայիր։ Բա դու գյուդումս կուքին հուվա։ Չէ, դե տեսնմս։ Վեր գիրեգյորը տանդ վեր ընգնիր։ Քիներվի չաղդամ։ Կգիդայիր թա հուվակյամ կնգանդ կոշտու նհտը սիլիբիլիանում։ Գործնական միջոց։ Մամեդ, կինդ դավաճանում է քեզ։ Բո ինչից գտում։ Շտեղ ձեր այգու անգյունեն սարիտակ։ Մի շփաթ հանց։ Մամեդ, միջոցներս ձեռնարկեցիր կնոջդ սանձահարելու համար։ Բայ իհարկե, բայ ինչ, այն ծառը կտրալում։ Անծանոթ կինը հարփած մեկը ճանապարհին կանգնեցնում է մի կնոջ։ Տիկի, կարաս մեր տան ճանապարհը ցույց տաս։ Բա ինչու՞ չեմ կարա։ Հա, Պա դու ինչ գիտես որտեղ եմ ես ապրում։ Այ հիմարշան տղա, հա, ինձ էլ չես ճանաչում, կոկենի գտմել է, վա։ Արի, արի գնանք տուն։